vojska Allahova za islam se borimo Da ti život za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam ne borimo svi život za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam se borimo ti život za slobodu nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo Ako treba život dati za šehadet poginuti Ako treba život dati za šehadet poginuti Smrti se ne bojimo život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne Desetine mi učimo, od nje pomoć tražimo Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo Da ti život, za slobodu, nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova, za Islam se borimo Da ti život, za slobodu, nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti, se ne bojimo treba živo da ti za šehadet poginuti, ako treba živo da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba živo da ti za šehadet poginuti, ako treba živo ti za šehadet poginuti, smrti se ne Allahova za islam se borimo Da ti život za slobodu nikog se ne bojimo Mi smo vojska Allahova za islam se borimo Da ti život za slobodu nikog se ne bojimo Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo da ti za šehadet poginuti, ako treba živo dati ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba živo dati za šehadet poginuti, ako treba živo da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. ćemo odbraniti od dušmana tvojega. Volimo te, vodstvo naša domovino jedina. Mi ćemo se odbraniti od dušmana tvojega. Mi svog volimo, snagu molimo, Istografa volimo, od nje snagu molimo, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, uzviknimo Allahu